Iskaichunka kimsayoh kah capítulo. Cortepi liapa autoridad kunata allinta mi Pablo Nerja. kamam Kunankamam ya yaukalla karja Dios Pahayampi, Nispa. liapa sacerdoti Kunapa jefin Ananias nyatag. Pablo paladonpi kajkunata kamacherja pirla chunampa, Pablo nyatag Nerja. Yau Jarauya, Dios mi hamtapas lajechusunki. a juzgabana equipajmi chaipija tiachkanki. tan mana kasukuspaikim lajechuchiwankiraj, nispa. Chaypi kajkunañatajmi Pablota nerjako. insultan que Dios pakllasqan sacerdotikunapa jefenta, nispa. Pablo ñatajmi nerja, ikuna. Manam y Nispa. JEFIN Kashantaha. Biblia Pimnichkan. amam autoridad NYAKAN KICHO. nispa. Chaypi wakin Kunam, SADOSIO partidomanta karja, wakin Yatagmi fariseo manta CHAITA Pablo yacharuspanmi japarerja. Wawheykuna, ñujaja kani, KASTAIKUNA hina fariseom. Wañuhkunata Dios kawsarichinantam confianzawan suyani. chay yachachis yachachisqaymantam juzgawachkankichik. Chaynata rimaruptinmi, pareciukuna llapa saduciyukunawan atipanakuyta qallaykuspa, iskayman rakinakururqaku. Saduciyukunam, yachachiqku, wañuqkunaqa manam kawsarinchu, manataqmi anjilkunapas, nitaq espiritukunapas kancho, nispa. Pareciukunam chay kunapi kriqku. Nisionehta una farisiukunamanta DIOSPALENIN yachajikuna, sayarispanko ATIPANAKURJAKU Manam kay runapiqa imamana Tarenicucho, tarenikucho Ichapas chigapta PAITAJA angelpas, otaq allin espiritupas RIMAPAYARJA Nispa. Llumpa llumpayta soldado kunapa jefin MANCHARIKURJA Pablo taja pascha nispa soldado Chaymi y kamachirqa. y mainatapas Pablota paikichik, cuartelman posaichic nispa. Chaitutan Pabloman señorninchik rikuriykuspan nirqa. y Pablo. Kay Jerusalén llaqtapi ñuqamanta willakusqaykita hinam, Roma pas willakunki, nispa. Pablota wañuchinankupaq komanta yatagmi wakin judíokuna juramentaspanko yachachinakurhako, Pablota wañurachinankupaq, paikunam corjaco Pablota wañurachinanchikamam ama nita nita imatapas tomasoncho, nispa. Chay juramentaqkunam tawachunka masnin karqaku. Sacerdotikunapa jefinkunapatawan judío kamachiqkunapata rispankum nimorhako manami matapas mi mikusajkuchu, Pablota ikukama. Hamkunaya kortipi wakin kunapiwan, mañamuychik Roma llaqtayuq soldadukunapa hifinmanta, chainapi pajarinpuni hamkunaman Pablota posamunampa. Posarachimun paimantam aswan allintaraq yachaykuyta munaniku nispallam. Ñuqaykum listulla suyasaqku, manaraq china ikupa. Ichaqa chayri manakusqankutam Pablo papanimpa wawan uyarirurja. Chaymi cuartelman Pablo Pabloman kamurja. Chaymi huknin capitanta Pablon hayaykuspan nerja Kay joventa Posai, jefikiman uyarimusqanta uyanampaq, nispa. Jefinman chay joventa mi chay kapitan nerja. Presunchik Pablom, Ruega ruegakuarja kay joventa hanman pusamunaypaq. Chaynapi, imam uyarimusqanta willasunaykipaq. Chaynata willaykuptinmi, Pablopa sobrenonta chay kapitanpa jefin makinmanta apiykuspa, uklauchaman pusaspa taporja. Imatata huyawanki nispa. Hinaptinmi chay jubinñataq nerja. Wakin judiokunam, yacharachikunku Pablota mañasunaykipaq. Paikunam nisunki. ya Pablota kortiman pusay. paymanta aswan allintaraq yachayta munaniko, nispa. Ichaqa amam chay kutaja llullakusqankutaqa kichu. Tawachunka masnin runakunam pakakuspa suyachkanku, paykunam Diospa hayllampi kaynata juramentarunko. Amam imatapas mikusuncho, nitaq tumasuncho, Pablota chikama, nispa. Listuñamá suyachkanku, asiptaykuptiki wañurachinankupaq. Chaynata Kunapa jefen uyariruspam, joventa aviarurja. aman Aman piman quicho. nispa. Prefecto Felikispaman Pablota Soldado posasjankomanta. isca mi iskay capitán ninkunata Jayaikuspan kamacherja. Alistaychik pachak chakillawan soldado Kunatawan, hanchischun Casillada soldado Kunata. Alaista ichiktahialan piliak iskay pachak soldado chaynapi tutaña Cesarea llaqtaman rinankupak. Alaista ichiktahian, kaballukunatapas Pablo sillakunampaq, chaynapi sanullata prefecto Filikiusman chayachinaykichikpaq, nispa. Paykunawanmi apacherja kaynanech kartata. Ñuqa Claudio Lisiasni saludamuyki, ancha prefecto Félix. Judio runakunam presucharus panko, presucharuspanku, wañurachiyta monarjaku. Ichaja Roma llaqtaman pertenecisqanta yacharuspaymi, soldadukunawan rispaypayta salvaramurjani. Inaspaymi imamantam akusasqankuta yachayta munaspay, usarjani judiokunapa kortinman. Chaypim yachamurjani, leyninkupa kontrampi akusas akusasqankuta. Ichaja manam ima delitompas kanchu wañunanpaq jinaja karsel pas rimana kuna nitaq karselpi kananpaq hangman Chaywanpas judiukuna wañurachinankupaq rimanakusqankuta yacharuspaymi qanman pusachimuyki. Chhaynallataqmi paita kamachirqani qampaq Soldado kuna akusanankupaq. kopa jefinkupa manjina, hina, Pablota tutallan pusarqaku Antipatris llaqtakama. Achikiaramuptinmi, sillada kuna seguirjako Pabloan. wakin soldadokunañataqmi kutikamurqaku cuartelman. Cesarea llaktaman charuspankum, karta pashankota prefecto Felikisman enaspam y intrigaykurqakutaq Pablo tapas. Chay cartata prefecto leeruspanmi, pablo tapurqan maila llaqtayuqmi kasqanmanta. Celicia lawmi kane niptinñataqmi nirqa. Akusaqnikikunaj kihaikita uyarishaiki. Nispa. En Inaspam soldadukkunata kamacherga, Herodespa cuidan en Copa.